mbaga abapoliisi esaawa zino bali ku minisito bagamba efuluma egende <laughs> allahu akbar walillahi bali ku munisiko bagamba nti egende ijagala efuluma egende naye abaleeya byebagireeta muno <laughs> eh? abaleeya byebagireeta muno <laughs> ensi zeeno teziringa boolaba ensi z'abawarabu oba ensi z'abazungu bill gates yagamba nti ye ba africans bonna yaliraga nti bonna baalifudde <laughs> bonna bafe oyo muzungu agamba abaddugavu bonna bakoleki bafe simanyi oba banasobola ne allah tabaraka wataala yekka yagenda e, okutulwanira olutalo luno bokka nabokka batandisa okukwataganako kati amasasi bangambye nti amasasi gaaka mu kibuga sasi gaaka kuva ku makyasa wa kumi nabbiri tasidda kuba e olowooza tewali bafudde tewali balumizibwa yangambye omusajja eyampadde amawulire nangamba nti babagambye kukuba ku nyama <laughs> kukuba ku nyama ate live bullet si bya rubber bullets aa sasi lyenyini lino yetulwana yetukozesa mu kulwana si masasi gaba poliisi aga aga rubber aa uh -uh. ekyasi kikuyitamu n'ofa ebakozesa okubeera nga bagenda kulwanagana n'abakafiiri bannaabo bagamba nti tukooye okututta tukooye okutukola ki okututta abannalwanda be batutta bamunisiko be batutta baleeta ebyokulwanyisa ne babiwa bannalu eh? Eh, bulijjo bwekumpi buli kaseera balaba ennyonyi nga zijja eh, nga zikka mu nsiko eri abannalu babakyali awo enyonyi ng'emaze kukka bawulira hujumu enalu nga bagenda kutta bantu enyonyi ziba teziraba kukka ngaabantu tebana bakola ki enyonyi zimala kujja ne zikka eyo mu nsiko eyo abantu ne balyoka bafa drooni emala kujja kwetooloola oluvannyuma okwetoolola ate abantu ne bafa olaba drone ejja kubaketeera nti abantu abatuufu bali fasifulani otimujje mubatte tolaba nti ekyo kiba kyamagero kyamagero oba nedda hmm. kyamagero isiraamu mwaba baava ekanguwayi yagamba nti waliwo olutaludo baaliko eyo wamulaalo nga balwanagana ne faradesi amasasi gakuba wegati naye ate adui bamulaba naye buli bamukuba amasasi ye adui yakwate atunda mu bbanga ngaakuba amasasi mu bbanga ngaakuba amasasi mu bbanga nga ye bano nga beebuuza oba akuba kimu sabamukuba fe tuli wano ate amasasi ono agakuba mu bbanga oyo ne bamukuba naafa babakyali awo n'omulala naye naakuba amasasi mu bbanga naye ngaabamukuba bali wansi naye ne bamukuba amasasi naafa ebyo byonna biba byamagezi er kituufu ba sikituufu wabeerawo hm. ebitonde allah byaba balaga bali abakafiiri nti ababalwanyisa bali wano bali ku miti waggulu tebali wansi awo ensonga lwaki bakubayo amasasi waliwo esasi erisobola okutta malayika eh? ko se rita malaika Allah ya gama mu Qur'an tu wa ma natanazzalu illa bi amri eh rabbi tufukuka yukwansi kutaka yuwansi munsi kukalwa kiragiro tegeddi kati Allah basizza bajje mu lutalo wabeewo kitonde ekikafiri nti kimukubi ekyasi kisoboka kisoboka busobosi kisoboka busobosi naye kyebamala biseera byabwereera ebanange e, twongere nnyo okwebaza allah azza wajalla mu ebyo bya atukolera baganda baffe eyo wamulaalo enaku ezo adui yabalumba naatukirira mu kampu mwenyini n'alaba nnyayo baganda baffe gye bakutte teyagifa teyaddayo buzi siraamu ne bavaayo eyo ne bakuba obugome musanvu mu mwezi gumu obugome musanvu si obugome engome musanvu mu wiikisi ezi mu wiikisi bbiri engome musanvu mu XD teri harakati egamba nti banange mukunganya amagi abatutta bali wano mukulu operation wali mukulu operation wali kwesi <laughs> mbuusa buusa juuzi baalaga akatambi kirabika kaali kakadde kali katandika kadde ak'omusajja oli kano gwe batta kati ne bamulaga nga kalinga akabaddewo eggulo agamba timulaba mutta abantu bange basirikali bange nga musajja munakuwavu mmwe bamayimayimwe n'enkambi y'amagye gange mugirundi mwe muba muli abantu mulina obusungu bungi mugende mulwanyise ba ads lwakimutta amagye gammwe magye gammwe lwakimutta amagye gammwe Hmm? tufunamu ki tufunamu ki baganda bange omulabe kubeera nga yekka nayekka balwanagana bokka na bokka dawula bwe bagirumba mu shami bayungagana bayunga ensi nga ezisukka mu kinaana take siriya ewawawa ensi zomanyi ensi kinaana nezijja zirumba dawula dawula nebagikuba nebagijja munfo mweyali enfo enkulu enene bava mutalo lwasembayo lwali ebaguzi siramu nebabakwata bangi bakazoriti nebabasiba abaali ekimu ne badda mu kulwanagana bokka na bokka kati saba zino balwanagana bokka na bokka baali kimu nga balwanyisa dawula naye kati dawula weeri ebakuba enca neggulo naye kati dawula bagiri bali balwanagana bokka na bokka entalo teziggwa takka esimanyi onagana nesimanyi nesiriya simanyi owaati balwanagana <laughs> waqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaykum innahu huwa tawwabun eh, rahim bali mukwetta bokka bali mukwetta bokka tegera bulungi saba allah tabaraka wa taala bongeri okwetta bette mm. eh bette bi idinillah kati operation gye bataddewo empya okulwanagana ne dawula teyina maanyi ngeri yakola ngeri yasooka yasooka yali mu nsi kinaana naye kati saawa zino russia eri mu kuwanagana ne ukraine saate luli russia yali ku lwe e, e, lwa shami nga balwanyisa dawula naye russia kati sawa zino erwanagana ne ukraine ukraine nsi <laughs> yali nsi ya russia emukuli nsi za russia yali yekutula kati balwanagana amerika yabiyingiramu amerika eri mabega wa ukraine yabiyingiramu negamba nti tumulwanagana tumulwanagana bwemulwanagana nze nja kuyamba nja kuyamba ukraine tukukube gwe russia russia negamba timujje munkube <laughs> mulabe kyengenda okubakola china erimabega wa russia eri ne russia kati <laughs> era basindisa amagye ga china gagenda mu russia okuyiga mountain warfare <laughs> olutalo lw'okulwalira mu nsozi china esindika eh, amagye russia bagende bagatendeka okulwanira muki tolaba nti kati china ne russia bali saidi ekyo kiruma nnyo america kuba america eh, eh, etya nnyo china china yensi ekyasinza amagye mu nsi yonna china yensi ekyasinza amagye mu nsi yonna kiganga n'ebyokulwanyisa eyina ebyokulwanyisa bingi biyitirivu kitegeera bulungi baganda bange ago mawulire agali mu nsi abantu bali mu kulwanagana fakitulu anfusa ku mwete mweka bali e, mu kuttiŋŋana battiŋŋana ne mukongo byatuuseemu abaali beegasse balwanyise bamujahidiina naye kati bali bokka na bokka bakola ki battiŋŋana jjunzi wano wali okwekalakaasa okwali awo mu wica juzi musiraamu yatugamba nti nange mbadde mu abo abagenza okukola patro n'emotoka y'amagye yali yakatuuka mu kitundu abaleeya ne bagiyiikira nga baagala kuttamaki bali mukubakuba mayinja nti omujasi yakuba ku nyama nibamubuuza nti watanga bameka nti simanyi kuba nakubanga ku nyama gwenkubaga yagwo bagenda okubala abantu nkaaga abantu nkaaga baleeya nkaaga bebattiddwa kyava ku ki nti enyonyi ya munisiko yajja neerangi nga weetalaninga bulijjo nga tetegereza baleeya e <laughs> nti ennyonyi okujja okulandinga mu kitundu abaleeya bamala kutegeezebwa nti waliwo ennyonyi ya munisiko egenda kulandinga mu kifo fulaani lwekyo mubeere awoya nga mumanyi kati fe twali tulowooza nti munisiko ereetedde ba naloki obuyambi tuzze kugikuba naye bwe tubakubiremu kitegeera bulungi fakitulu anfusakum waktulu anfusa kumwete mweka bali mukuttingana <laughs> allahu akbar walillahi eh dhalikum khairun lakum inda bari'ikum manyi kyaliwo ddi kyaliwo nga musa alaihi salatu wassalamu agambye abaana ba isirayiri basinze allah yekka baleme kumugattako n'ekintu ekirala kitegedde bulungi allah n'abalaga ebyamagero yasooka <laughs> yasooka n'agamba n'ajjukiza abaana ba isirayiri musa alaihi ssalaamu yagamba وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون mubadde ki bannammwe bannange mmwe mujjukire allah tabaraka wataala bwe yayawula ennyanja neyingiramu ki nebamu amakubo amakubo kumi n'abiri kigambibwa nti amakubo kumi n'abiri ago buli kika kyayita mu kubo lyakyo wabula nga akakubo kano abayita mu kakubo kano mu nyanja nga balabagana n'abaana abali mu kakubo kano mazzi gaafuukamu eddinisa makulu nga geekusulamu eddinisa nga balabagana nga bwe batambula mu makubo kumi n'abiri kitegera bulungi bannange kati ebyo byonna kigambibwa emisaha ekikisa musa bwe yali ava allah tabaraka wataala nga mulagidde tuasiri bi ahali allah tabaraka wataala bwe yagamba musa nti atambule n'abakkiriza mu baana ba isirayiri kiro nagamba ti innakum muttabauna nti mugenda kugobererwa naani ne firawuna batambula okutambula breaki paka ku nyanja batuka ku nyanja aduyuno atuusi kigambibwa nti waliwo omusajja mubakkiriza mu baana ba isirayiri yabuuza Musa emirundi n'emirundi yali atambulira ku nsolo yabuuza Musa nti owa eno Allah wogi yakugambye oku, okuyitira n'agamba nti Allah wange yangambye okuyitirawo kitegera bulungi nayingira mu nyanja si nayitamu n'asomoka ensolo <laughs> nayitamu paka eri naye nga abantu tebasobola kuyitamu n'akomawo na namugumba kituufu okakasa nti kituufu aa tiyasobola kuyitamu enyama tiyasobola kuyitamu kugukeri kugukeri kanama namubonya okakasa nti katonda we yatugambye okujja okuyita wano agamba nti ye nageza kuyingira munyama nebigaana nagamba nti wekiba nga kyoyogera kituufu oli mutuufu allah talimba ne nabbiwe talimba batebanga waliwe kubo baluwawo kwawo ku nnyanja mpaka adui yabakola ki mwalimu hikima mwalimu hikima ya amaani jukira abantu bano baali batambudde kiro ate firawuna jukira weyakuŋŋanyiza amagye alyoke afate oyo muusa n'abantu be akasira kayitawo si bwe kiri bano babakutuuka ku nyonyi ne basalirawo obaoliawo firawuna yalisanze amazzi gamaze okukola gamaze okukwatagana kati mwalimu hikima nabi musa alinde mpaka adubi akole ki atuuke nga bakyaliwo wano naawo nti ngenda kukwata ku muntu asooka asembayo abeere na hamu eyo nti huyo mumukwate huyo mumukwate kumbe ngaali mukuyingira muki ngaali mukuyingira mu mazzi hmm, kitegeera bulungi kifaanagana akaana ngaobadde olukadduusa gwe mukadde kakukwasiza obusungu eh? okalaba ogenda kukakwata naye tokakwata ogenda mu maaso nokugagoberera oba okoma okalaba kali wano engalo zigenda kukwata ku ngoye zaako lweziti tokoma okagoberera nipaka lumwetoloolaawo sibwe kiri kanne firawuna abantu byali firawuna byamalo kutuka ku bantu ba Musa ngabala bakwao bano bo bayingide nyanja bali mukutambula firawuna gama tube sifa tebano sina ku wengine kulija wala naye nayingira mu nyanja kumbe nga lwe lugendo kumbe nga agenda naye nga tamanyi kitegera buno gye baganda bantu kati nabi musa n'ajjukiza abaana ba isirayiri nti waizi farakna bikum olbahar mujjukire ennyanja bweyakutuka bweyayawukanamu ebitundu amakubo n'abajjukiza n'embeera gye bawangalira mu bufuzi bwa firawuna yasuumuuna ku musu al e alazaaba mujjukire emirimu gye mwakolanga ebibonerezo bye baabateekanga ku mubijjukire timujjukira lwaki timutereera lwaki hmm. timusinza allah eh? tegera bulungi ih ah. qala musa liqaumihi ya qaumi mhm. allah yagamba atya kati tauba kati kwagala kukola tauba yabagamba nti ukutulu e eh? mwette eh? subhanallah kyekyo ekiri kuba faradese n'abaleeya kyekyo ekiri kuba monesco n'abaleeya kyekyo ekiri kubaleeya ne bamonesco nsaba allah tabaraka wataala kitaasa wabula ebyo bigenze okubeerawo nga waliwo operation yayise mu bakulu b'amagye beni bakulu b'amagye beebuuza bannange ebyokulwanyisa nga tusombye ebyokulwanyisa tubireeta okuva kinshasa amangu ddala nti ebyokulwanyisa biweddewo kaseera kadome ebyokulwanyisa biyodde nga bongera ebyokulwanyisa ebyokulwanyisa bigenda wa mubikubawa bagenda okukola operation nibasanga nga amaka g'abakulu nga gajjudde ebyokulwanyisa gajjudde ebyokulwanyisa <laughs> nibabakwata abo abo nibabatwalawa ensonga lwaki olaba faradesekatebali yegeyege abakulu baabwe babakolaki babasanganga nemmundu bano bebaguza edf ebyokulwa bebano benyi baba aba edf ebyokulwanyi juzi <laughs> waliwo emotoka eyali eva eggoma kigambibwa motoka eyo <laughs> yalimu emmundu nga mulimu ne kombati za munisco neza polisi nenimu emundu wabala kungulu ngaetisse omunyu sukaali simanyi ki abaleeya be bagigwako bagamba titujja kuva ono okutuusa nga tumaze okulaba bino biki ebiri muno kiraba munange bannange awo nawo wafiire omuntu ogwo naafa bagenda okucekinga mmotoka ddala ddala nga kuliko emmundu nga kuliko ne combat bino bibadde bigenda mu adf mwennyini babakyali awo emotoka enona nejja nga yetisse yajambiya wegati awo tyoge gano genyini agatusala walagi <laughs> allah tabaraka wataala ayina ebintu byaleetawo nebikwatagana n'embeera eriwo <laughs> gigano genyini amajambiya gatusala kati bagatwalawo amajambiya si mbeera ya bulijjo okuleeta amajambiya nga gali kuroolewegati mujjukire emabeda kweri waliwo amajanviya ge baaleetanga ne bagabira amagye kibamanyi makubo majanviya ge gaggweera abasalibwa <laughs> namaki namajanviya n'embazzi niziba kuba emitwe eh, Allah. Kiki kiri mu nsi. Abagamba tekirabika ekiseera kya khilaafu okudda kikoze eki. Kituuse Allah asazeewo khilaafu ekoleki. Atalinnye ekigali kya khilaafa ni shauri yake agenda kwejjusa yekka agenda kwejjusa yekka kitegedde bulungi bannange nsabe allah azza wajalla fe abali mu khilaafa atuwa obulamu obulungi n'okutuwa entetenkanya ennungi okugenda mu maaso n'omulimu ee omulimu gukyali muwanvu gukyali munene okubeera nga tulwanyisa sayidi ezo opusyoni eri emu yokka kusiramuka oba si ekyo jizia an yadin wahumu e bagiruuna okuwayo jizia ngaowa an yadin mukono ku mukono ate ng'oli munyoomoofu oli mukkakkamu ekitali ekyo obulamu tobulina obulamu tobukola ki obulamu tobulina saba allah atuwa enkomerero ennungi alikyo hmm. sinna bingi ntagadde kuba wakubiriwo mu nsi mubeere nga mumanyi kyekigenda mu maaso kongwe tabuse teyagala munisiko omuzungu omunnalwanda temwagala era bwobanga olina enyindo efaanana ey'abanyalwanda uganda wange <laughs> tandika okugikola amafunzo e, ekole efaanane ngeyabaki ngeyabakongo oyitewo nekitali ekyo kasita obeera kirabika bonaolabanga olina enyindo ngeyabanalwanda kwata ebintu obiteekemu ekukoleki ezimbe bagambe nti hmm, si yoono agamba nti egunyiino gunene ogwayitewo nga bakuyisaawo ekitali ekyo abasajja bagambye nti eyalaba akabannalwanda nga tubagoba muno mu beni mu butembo tekigenda okukolega kati <laughs> baabatta okubagoba mu beni bannalwanda baalimu awo mu beni omugabanya n'ebizimbe baabatta ne babagoba badduka badduka nga tebalabye tebatunula mabega kyebagenda okukola munisco operation bagiwadde ennaku kumi operation bagiwadde ennaku mmeka naku kumi nga mu beni timukyali munnalwanda timukyali eh, poliisi ekwatagana nebayeekera ba adf oba munisco nga tebakyali munaku kumi baalamireganye obugumiikiriza nti isbiru waswabiru warabitu ebigambo byebaalamiriganye okusobola okutuukiriza operation yaabwe <laughs> assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu <laughs>